Book 2 თხოვნა თხოვნა შეგიძლიათ თმა შემჭრათ შეგიძლიათ თმა შემჭრათ ძალიან მოკლედ არა თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ არა თუ შეიძლება უფრო მოკლედ თუ შეიძლება უფრო მოკლედ თუ შეიძლება შეგიძლიათ სურათები გაამჟღავნოთ შეგიძლიათ სურათები გაამჟღავნოთ სურათები კომპაქტ დისკზეა სურათები კომპაქტ დისკზეა სურათები კამერაშია სურათები კამერაშია შეგიძლიათ საათის შეკეთება? შეგიძლიათ საათის შეკეთება? შუშა გატეხილია. შუშა გატეხილია. ელემენტი დამჯდარია. ელემენტი დამჯდარია. შეგიძლიათ პერანგის დაუთოვება? შეგიძლიათ პერანგის დაუთოვება? შეგიძლიათ შარვლის გაწმენდა? შეგიძლიათ შარვლის გაწმენდა? შეგიძლიათ ფეხსაცმლის შეკეთება? შეგიძლიათ ფეხსაცმლის შეკეთება? შეგიძლიათ მომიკიდოთ? შეგიძლიათ მომიკიდოთ? ასანთი ან სანთებელა ხომ არ გაქვს? ასანთი ან სანთებელა ხომ არ გაქვთ? გააქვთ საფერფლე? გაქვთ საფერფლე? ეწევით სიგარას? ეწევით სიგარას? ეწევით სიგარეტს? ეწევით სიგარეტს? ეწევით ჩიბუხს? ეწევით ჩიბუხს?